ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Evo još nekoliko sati i počeće ta velika velika borba, kako bismo je nazvali, borba za carstvo nebesko koja se uvek vodi i u nama samima i oko nas, ali u ovo vreme velikog posta ona nekako biva najintenzivnija I crkva baš u to vreme, kroz svoje bogoslužbene tekstove, kroz svoje pouke i smernice, daje i najbolje lekove i najjače oružje da tu borbu izdržimo i iznesemo do kraja. I evo, na današnje, na današnji dan, današnju nedelju, Crkva nas opominje na nekoliko stvari. Najpre, sećamo se izgnanja Adamovog iz raja. I ako ste propratili ove stihire koje su pevali naša braća, vidjet ćete da se tu, pored proslavljanja Hristovog vaskrsenja, pominjalo i Adamovo izgnanje. I možda ćete se upitati zašto sad baš pred početak posta Adamovo izgnanje crkva postavlja kao nešto tako jako bitno. Imali smo priče o pokajanju, praštanju, smirenju, sve je to shvatljivo. A zašto sad Adamovo izgnanje Mudro je to crkva ustrojila, braćo i sestre. U raju Adam je bio svakda s Bogom. I uvek je osjećao njegovu ljubav, njegovu blizinu i ništa mu nije nedostajalo. Svega je imao u izobilju, jer kada je čovek u blagodati Božjoj, kada je njegova priroda isceljena i nepovređena grehom, on ne osjeća nikakve potrebe druge jer ima Boga u zase. I radovao se Adam u raju, slaveći i blagodareći Boga za sve. Ali eto, i zavisti, kao što već i priča smo i mnogo puta to treba napominjati, jer su to stvari koje su suštinske važnosti za naše spasenje. Da i zavisti kroz zmiju uđe greh u svet. Da je čoveku predloženo da dobije neko veće blaženstvo bez Boga. I čovek se ulovio na taj predlog. Jer kažu oci da mu je mašta drugo obećao satana, ma kako blago ovoga sveta, ma kako zadovoljstvo, ništa to čoveku ne bi bilo potrebno, jer je on uz Boga imao sve. Ali je satana lukavo rekao, Bićete kao bogovi ako probate od drveta poznanja, dobra i zla. A čovek jeste bio naznačen da postane bog. Zato je i stvoren, samo je trebao da uzrasta u tvorenju volje Božje. A volja Božja je upravo tada bila da ne jede od drveta poznanja, dobra i zla. Ali eto, žena koju je Bog stvorio radi čoveka da ne bude usamljen i da zajedno kroz međusobnu ljubav i kroz ljubav ka Bogu dođu kroz bogoopštenje i do oboženja i do besmrtnosti. Žena prelešćena zmijom prelestila je i Adama i Adam svesno izabira put protivan volji Božjoj. I imajući savest čistu, ta mrlja ostavila je neizbrisiv pečat i na njegovoj savesti i na njegovoj prirodi. I on se u raju odmah krije od Boga, Boga sa kojim je do tad bio kao prijatelj, kao sin, on se sakriva, plaši, više nisu tako bliski. I Bog, znajući šta je on tu uradio i znajući da će to uraditi još preno što ga je stvorio, ali ipak Boga iz ljubavi stvara i daje mu slobodnu volju, taj isti Bog prilazi mu i poziva ga na pokajanje, a on već upavši u greh i povredivši svoju prirodu, svoju volju, upravivši nasuprot Božjoj, iz jednog ulazi u drugi greh, tako što se opravdava i krivicu prebacuje na ženu, a preko toga i na samog Boga, rekavši nisam ja kriv, nego žena koju si mi ti dao, ona me natera da pogrešim. I onda Bog zaprećuje i drugog puta nije ni bilo, jer takav Adam u raju samo bi se mučio. Mučio se on i van raja. Ali eto, Bog mu je dao smrt da ne bi to zlo koje u njemu ostalo besmrtno. I izbacuje ga iz raja i stavlja arhangela sa plamenim mačem da čuva ulaz u raj. I niko više od ljudi nije imao pristup raju. I sedeo je Adam tu pokraj raja i tek tada shvatio šta je zaista izgubio. Obnažen od blagodati Božje, on je sedeo i živeo tim sećanjem na život koji je provodio zajedno s Bogom. Život u blagodati kad nije imao potrebe ni za čim. A sada, obnažen od blagodati Božje, udaljen od Boga i u njemu se javljaju razne prolazne i smrtne želje. Ali sećanje na taj život u njemu nikad nije umrlo. I 900 godina koliko je Adam živeo, provao je u plaču i pokajanju, što je uvredio Boga, što nije tvorio njegovu volju. Videvši da čim je raskinuo zajednicu s Bogom, da je postao ništa, prašina i pepeo. I već Adamovo potomstvo drastično krenuši protiv volje Božje, vrši već greh bratoubistva i krv Aveljeva pade na zemlju, a Kain ostade u strahu celog svog života. I braćo i sestre, ovaj Adamov greh tiče se svi u nas, jer greh kao greh jeste njegov lični čin, ali tim grehom iskvarila se priroda ljudska. I svi potomci Adamovi više nisu imali tu čistotu kakvu je imao Adam dok je bio u raju i kroz generacije i generacije i kroz pokoljenja svi se mi rađamo takvi iskvareni. Poremetio se taj odnos prirode i volje čovekove, uma i srca. Nastupila je razdvojenost, kao nekakva rascepljenost u nama. I više nismo spremni za bogoopštenje, potrebno je mnogo muke i truda i u obrađivati zemlju svoga srca, da bi se blagodat Božja u izvesnoj meri uselila u nas. I to je sva tragedija Adamovog greha kroz Adama tragedija celog čovečanstva i svi u nas. I zato upravo i toliko bogoodstupništva, toliko nepravde, toliko ratova, toliko nevinih stradanja. A Bog sve to gleda i tuguje i On tuguje za svima nama i šalje proroke najpre, šalje i apostole, I kad vidi da je sve to slabo, da se ljudska priroda iskvarila toliko da je ništa drugo nemoguće uraditi, on sam silazi na zemlju. Silazi i postaje jedan od nas. I iskvarenu ljudsku prirodu on isceljuje ponovo, jer je kao čovek proživeo život bez greha, potpuno tvoreći volju Božju. I uzeo je dakle na sebe sve naše, osim greha. I postradao i ušao u ad. A znajmo da je do njegovog silaska u ad da su svi ljudi, bili oni pravedni ili grešni, upravo silazili tamo u ad, jer je ulaz u raj zatvoren bio. Pa svi pravednici o kojima slušaš smo da su ugodili Bogu, i Avram, i Jakov, i Josif, i prorok, prorok Ilija se uznao na nebo, ali ostali proroci, svi su silazili u ad i tamo nastavili da čekaju obećanu uteku, A upravo svojim stradanjem gospod silazi u ad i tamo sreće Adama koji se onda skrio od njega, Adama koji je eto toliko hiljada godina kajao taj svoj greh, Adama kojeg je obasjalo sunce pravde u adu, mu je gospod došavši pružio ruku i njemu i svima pravednicima u adu i svima koji u životu možda i nisu bili pravedni, ali su posle u adu spoznali gospoda. Pruža dakle ruku i izvodi Adama u carstvo nebesko. Dakle, vaskrsenjem svojim gospod prašta Adamov greh i otvara i njemu i svima nama ulaz u raj. I tako sećajući se danas Adamovog izgnanja iz raja, mi imamo pred sobom 40-dnevni post, nakon koga dolazi strasna sedmica i slavno Kristovo vaskrsenje. I upravo tim vaskrsenjem nama je otvoren ulaz u raj. I mi ćemo dakle ovih 40 dana poput Adama moliti Boga za oproštaj naših grehova i moliti ga da nas učini dostojnim da osetimo radost vaskrsenja kada dođe taj slavni praznik. I slušajući crkvu, slušajući učitelje crkve, trudeći se i boreći se, i poput Adama, ne očajavajući, već imajući stalno nadu u milost Božju, trebamo provesti ovo vreme posta. Eto, bilo je ovih pripremih nedelja pouka koje smo, nadamo se, vežbali koliko smo mogli. A evo i danas, danas samo dan pred početak posta, kroz svetu evanđelje, gospodam daje poslednju pouku. Pa i ako smo ispunili ove prethodne, i ako nismo, evo sada je prilika da uskočimo. Zadnji trenutak I šta kaže gospod već na početku evanđelja? Ako oprostite dužnicima svojim, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite dužnicima svojim, neće ni vama oprostiti Otac vaš nebeski. Zato, braćo, potrudimo se, eto, gospod je spustio, spustio kriterijum do, do minimuma, Nije rekao da vršimo duga bdenja, da stojimo na molitvi sate i sate, da plačemo, da vapijemo, mada je sve to potrebno da bi se srce omekšalo. Ali eto, on sada daje samo tu zapovest. Oprostimo jedni drugima, da bi Bog oprostio nama. I nemojmo da dozvolimo da uđemo u vreme velikog posta imajući mržnju na nekog Dobro preispitajmo sebe i trudimo se da osudimo jedino same sebe, a braći svojoj oprostimo. I nemojmo samo govoriti opraštam svima ljudima, već upravo dešava se tako da ljudi kažu opraštam svima, a sa prvim komšijom da su u svađi. Znači upravo s tim ljudima s kojim nam je teško, ispitajmo svoje srce i nađimo i upravo njima, njima najprije oprostimo. E da bismo dobili blagodat od Boga i da nam ovaj post bude radost, a ne muka. Jer ako smo s makim u zavadi, ko, ma kome nismo oprostili, ako smo ma za kog čoveka rekli, ma on je kriv, on treba oprostiti meni, neće nam ovaj post biti na radost. Peći će nas savest, nikakav nam podvig neće ići od ruke. što je najglavnije, ni radost vaskrsenja nećemo moći da osetimo kako treba. I hoće li onda raj za nas biti otvoren? Bojim se da neće, da će sve biti u zaludu. Zato se potrudimo na tom planu, braćo i sestre. I šta još kaže? Da ne sabiramo sebi blago na zemlji, blago koje propada, i da sabiramo blago na nebu, koje ništa od truležnog ne može da uništi i na tome se potrudimo. Jer vidimo u današnje vreme, vreme materializma, ljudi samo jure i trude se da sakupe što više materijalnog, da obezbede život sebi i svojim potomcima. Uopšte se ne brinući o tome da im dušu učine lepšom, da im dušu obogate vrlinama, dajući svojim sinovima i kćerima materijalno, mi mislimo da smo ispunili svoj dug, da smo ih obezbedili. Jesmo za godinu, za dve, šta ćemo posle? Naša deca, siromašna vrlinama, kako će kroz ovaj život da prođu? Uhvati ih kolotečina života, uhvati ih ovaj vrtlog materializma i onda ništa. Zato se trudimo najpre i sebe i svoje da obogatimo tim blagom koje je na nebu, koje ne prolazi. A imajući to blago imat ćemo uvek i pomoć Božju u zase i ne brinući se puno onoliko koliko je Bogom blagosloveno, naravno, Bog će nam nadomeštati ono što je potrebno. Imajmo veru u to, to je potvrđeno kroz hiljade i hiljade godina. A danas vidimo šta se dešava. Kako je sve otišlo u haos, kako se ljudska priroda skvarila, da kažemo, do, do granica da su skoro sve te mogućnosti pale ljudske prirode izašle na površinu. I malo stado koje se trudi da očuva zakon Hristov, već počinje da se smatra da s njim nešto nije u redu, počinje da budu podsmevano, da lako bude isključivano iz tih krugova ali imajmo u zase veru i u pomoć i milost Božju i nemojmo očajavati niti odstupati od toga puta. Jer Bog naš, Bog kakvog niko drugi nema niti može imati, eto došao je sam i dao nam samoga sebe. I ko može imati ko može imati takvog Boga? Ala koga niko nikad nije video, koga oni nazivaju svojim Bogom, koji im daje samo tako neku milost ili u budizmu taj neki neodređena, neodređena sila i cilj da se uđe uništavilo. Nema tu radosti, nema tu punoće života, nema isceljenja, pale prirode. A nas je Bog počastvovao jer je postao čovek, i pozvao i nas i sve ljude samo da mu priđemo i da mu prinesemo malo, a on će nama dati sve. Eto, znajući to, pripremimo se, braćo, i uđimo ovaj podvig velikog posta. Koliko možemo, držimo se crkvenih službi, jer su ovo vreme one naročito ispunjene i naročito pokreću čoveka na pokajanje, i na shvatanje smisla i posta i vaskrsenja. I tako postimo i telesno pomoćima, ali više postimo duhovno i bogatimo se vrlinama. E da bi nas Gospod molitvama svih svojih svetih pomogao i stalo nam pomagao i davao nam blagodat svoju kroz Isusa Hrista, Duhom Svetim, kroz Oca. Amin.